Номер маленький, ліжко, столик, два стільці, канапка. Василь Васильович сів на стілець, на спинці якого висіла піжама, другий вільний підсунув ірші. Сідай. Чи, мабуть, треба казати сідайте? Чому ж, кажіть, по-старому мені приємно? Як жінці, яку все ще називають молодою. Але куди там? Ти так пішов угору швидко пішов. Давно переріс мою колишню посаду і зрозуміло, Василю Васильовичу, то це я так роки. Стаю буркотуном і, мабуть, заздрю. Не, мабуть, а справді, а що ж, все в тебе вдалося. А що ще не вдалося, вдасться. Ми всі тільки кажемо, що простота, скромність викликають повагу. Простих і скромних їх воно скільки, ціле місто, хоч греблю гати. Набагато краще, коли простий, скромний і відомий або визначний, талановитий. Ірша хотів щось сказати, але він зупинив його. Я завжди казав, що ти талановитий. Він сказав усе це одним подихом і зупинився. Йому не хотілося порожньої балачки. А про що могли ще розмовляти? Колишній учитель і учень, друзі, приховані суперники. Хто вони тепер? Вороги? Хто зна, але дружби поміж ними бути не може. Це Василь Васильович визначив для себе давно. Він навіть не виключав можливості колись зустрітися. Навпаки, дивувався що не зустрілися досі, адже працювали на одній царині. Він прокрутив у думках подібну зустріч не один раз. Але насправді все виявилося не так. Занадто просто, занадто буденно, і з якогось погляду навіть нерозумно. Ну нащо він затягнув до себе в номер Іршу? Ага, йому таки кортить запитати і запитати саме Сергія. Кортить подивитися йому в очі, вичитати в них, чи той щасливий. Звичайно, хіба може він бути нещасливий з Іриною? Адже, Либонь, кохав її шаленно, пішов на все, а що мав робити? А як би повівся на його місці він? От цього не знав і розгадати не міг. Ось склянки, а пробку, як не дивно, а в мене є штопор у ножі. Так от твої службові успіхи мені відомі. А як взагалі? Вони випили без тосту. Взагалі, як взагалі? Здоров'я як? Я пам'ятаю, у тебе було трохи не все гаразд із серцем. Стабілізувалося і запитав поспішливо, а ви як? Нічого. Старію. Все, як і в інших у моєму віці, печінка, склероз. Записую на аркушику, аби не забути почистити на ніч зуби. Потрохи працюю. Робота цікава. Все з нуля, місто молоде, а з нуля завжди цікаво. Ти знаєш, який середній вік мешканців нашого міста 27 років. Це тільки я, так би мовити, псую статистику, та ще кілька таких. Багато малих дітей. Я це спроєктував палац дружень. Він усміхнувся. Отака метаморфоза пробач, забалакав тебе. Що тобі наші масштаби? Он ти на атомну замахнувся, читав, заздрю. А може, й не заздрю. Я не хотів би атомну. Він замовк. Було видно, що думає про інше. Його й далі мучило запитання, яке хотів поставити на початку, та так і не поставив. Боже мій, як летять роки!